let your σύσκεψη την καρδιά κάποια στιγμή να τελειώσει. Κώστα ε, μου, καλή ε, Συνέχισε να μου φωτογραφίες που μου στέλνεις να ανεβάζω σα είπα και πριν στο τέλο πίσω το ασφαλιστικό. Τραβάτε πάλι στην καφενεία. Στα χωράφια δεν μπορείτε να πάτε ούτω ή αλλιώ experience. is επιχειρήσει να Ευρώπη. Thank you. και τα τρία δεν τα σχολιάει τώρα. Λοιπόν, ε, αλλά από το συναντώ, οπότε εκεί πέφτει πολύ ψηλό. 50 или 70. existido en la Universidad Plaza. Yo pido saber большого

exploration και άντια, έτσι, και μας και οι αγόρτες, αλλά είναι facilities another see

Του δύο χωρών. Ακόμα και τώρα. Α, όπω είπατε, να συμβιώσουμε την πρεμινότητα των κόρων και την επίσκεψη των πράγων των πυρόγια χωρών στην Ελλάδα. Ένα δείκτη τη σημασία που απορρέει το Ισραήλ. sure